Əmmə ba'd. Əziz müsəlman qardaşlarım, ilk öncə hamınıza Allahdan qorxmağı nəsiyyət edirəm. Sonra bir hədis barədə danışmaq istəyirəm. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin çox ibrətamiz hədisidir. Bu hədisdə bir çox faydalar vardır. Hədis, hədisi rəvayət edən Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhımadır. Uşaq ikən bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin arxasında olur. Yəni, arxa tərəfində dayanarkən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona belə deyir. Deyir ki, oğul, gəl sənə bəzi şeyləri öyrədim. Sonra ona gözəl nəsiyyətlər edir. Bu nəsiyyətləri müsəlmanlar 14 əsrdir ki, bir-birlərinə bu hədisi rəvayət etməklə nəsiyyət edirlər. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, Allahı qoru ki, Allah da səni qorusun. Allahı qorusan, onu qarşında taparsan. İstədikdə yalnız Allahdan istə. Kömək dilədikdə yalnız Allahdan kömək dilə. Bil ki, insanlar sənə fayda vermək üçün bir yerə toplansalar belə, sənə Allahın yazdığından başqa bir şeylə fayda verə bilməzlər. Həmsinin sənə zərər vermək üçün bir yerə toplansalar belə, Allahın sənə qarşı yazdığından başqa bir şeylə sənə zərər verə bilməzlər. Qələmlər qaldırılmışdır, səhifələr də qurmuşdur. Bu rəvayətin başqa bir hədis alimi tərəfindən olunan rəvayətində əlavələr də var. Tam şəkildə bu rəvayət necədir? Başqa rəvayətdə də gəlir ki, Allahı qorusan, onu qarşında taparsan, firavanlıqda Allahı tanı ki, çətinlikdə də o səni tanısın. Bil ki, elədiyin xəta düz əməl ola bilməz. Düz əməlin də xəta ola bilməz. Bil ki, hər bir səbirdən sonra zəfər, qələbə gələr. Hər bir sıxıntıdan sonra yüngüllük gələr. Hər bir çətinlikdən sonra da asanlıq gələr. İndi bu hədisi hissə-hissə, cümlə bə cümlə izah edəcəyim. Birinci, Peyğəmbər s.a.v. deyir, Allahı qoru. Məyər Allahı qorunmağa ehtiyacı var, Allah özü məxluğu qoruyur. Allaha heç kəs heç bir şey edə bilməz. Allahın qorunmağa ehtiyacı yoxdur. Allahı qoru dedikdə burada nə qəst edilir? Yəni, Allahın qoyduğu hüdudları aşma, buyurduğu hüquqları tapdalama, buyruqlarını yerinə yetir, qadağan etdiyi şeylərdən çəkin. Budur Allahı qoru sözünün mənası. Bunu etsən, Allahın dinini qorumuş olarsan. Allah subhanahu teala da buyurur ki, Həzə mə tuadunə li kulli əvvəbin həfiz. Mən xəşər rəhmənə bil qeybi və cəə bi qalbi munib. Müttəqilərə deyiləcəkdir. Müttəqiyən Allahdan qorxanlara qiyamət günü deyiləcəkdir. Bu, vəd olunduğunuz cennettir. Cenneti göstərəcəklər onlara ki, bunu sizə vəd etmişdik. Bu, cənnət, bu vəd olunduğunuz cennettir. O, yəni həmin cennet hər bir tövbə edib Allaha tərəf qaydan, Allahın dinini qoruyan, rəhmandan onu görmədən qorxan və haqqa dönmüş qəlblə gələn bəndə içindir. Dört tane şey sadaladı Allah subhanətə alə. dörd şeyi özündə cəlb edən adam üçündür cənnət. Birincisi, tövbə edib Allaha qaydan. İkincisi, Allahın buyruqlarını, yəni dinini qoruyan. Üçüncüsü, görmədən Allahdan qorxan. Dördüncüsü də bu haqqa dönən qəlb, yəni ancaq ixlasla hər bir şeyi Allah üçün edib, qiyamət günü də o cür Allahın hüzuruna gələn insandır. Onlar üçündür cənnət. Bəs bu dinin içində əsas qoruyacağımız nədir? Bir çox şeylər var ki, onları qorumağımız vacibdir. Öyrənməyimiz, öyrətməyimiz, yaymağımız, təbliğat etməyimiz vacibdir. Lakin bu şeylərin içində ən vacibi, ən əsası, ən mühüm olan nədir? Bunu da Allah Allah bizə öyrədir. Buyurur ki, O həfizu aləs salavati və salatl-usta Və qumu lillahi qanitin namazları, xüsusən də orta namazı, yəni əsr namazını qoruyun. Yəni, vaxtlı-vaxtında qılın, düzgün şəkildə qılın. Və Allahın qarşısında mülki olaraq ayaq üstə dayanın. Həmçinin qoru, qoruya, qor, qoruyacağımız şeylərdən and istikdə andımıza əməl etməliyik. Əhd bağladıqda əhdimizi yerinə yetirməliyik Allah subhanət hələ buyurur ki, وَحْفَزُوا əymənəkum Andlarınızı qoruyun. Yəni, boş-boş and içməyə lüzum yoxdur, günahdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ömrü boyu 80-ə yaxın yerdə and içib. Ən mühüm məsələlərdə. Quranda bunlardan yalnız üçü qeyd edilir ki, kafirlər ölün, öləndən sonra diriləcəklərini inkar etdikləri vaxt Allah subhanət hələ əmr edir ki, de ki, mənim Rəbbimə and olsun ki, siz diriləcəksiniz. Sonra mühüm şeylərdəndir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kim dodaqları və ayaqları arasındakını qoruyarsa, qorumağa zamindirsə, mən də onun cənnətə daxil olacağına zaminəm. Kim dodaqları və ayaqları arasında olanı qoruyacağına zamin durursa, mən də onu cənnətə daxil olacağına zamin dururam. Nədir? Nəyə qorumalıyıq? Dilimizi, bir də cinsiyyət üzünü münafişlərdən qorumalıyıq. Əgər qorusaq, cənnətə daxil olarıq. Və kimlər ki, bu əsas şeyləri yerinə yetirir, namazdır, vaxtlı vaxtında qılır, dilini qoruyur, andını yerinə yetirir, əhdini, bütün bunları edənlər bir surənin əvvəlində gəlir və Allah subhanətə alə onları tərifləyir və onların nicət tapdığını söyləyir, bizə bildirir. Bildirir ki, əsil möminlər onlardır və əsil nicat tapanlar da elə onlardır. Möminlər surəsinin əvvəlində Allah Taala görün ardıcı olaraq nələr deyir. Deyir ki, həqiqətən möminlər nicat tapmışlar. Kimdir o möminlər? İndi sadalayacaq. Nə edəsən ki, əsil mömin olsan və nicat tapasan? O kəslər ki, namazlarında müftidirlər. O kəslər ki, lağlağlıqdan üst sevirirlər. O kəslər ki, zəkat verirlər. O kəslər ki, öz dinsiyyət üzlərini hamıdan qoruyurlar. Ancaq zövcələri və sahib olduqları cariyələr istisnadır. Onlar zövcələri və cariyələri ilə yaxınlıq etdiklərinə görə qınanmazlar. Odur ki, bundan artığına can atanlar həddə aşanlardır. O kəslər ki, yenə davam edir, əmanətlərini və əhdlərini qoruyurlar. Əmanət vermirsən ona, xəyanət eləmir. Əhd bağlamısan, onu pozmur. O kəslər ki, namazlarını vaxtlı-vaxtında qılır. Onu qoruyur. Məhz onlar varislərdir. Varis sözü nədir? Mənası nədir? Hamıya bəllidir ki, varis nə deməkdir? Kimisə öldükdə ondan sonra vərəsələr qalır. O vərəsələrə onun mirasından pay düşür. Bu dünya varisləridir. Dünyavı mala varis olanlar. Burada həmən varislərdən söhbət getmir. Bunların mirası tamam başqa şeydir. Allah subhanətə deyir ki, məhz onlar varislərdir. O kəslər ki, Firdos cənnətinə varis olacaq. Onların mirası Firdos cənnətidir. Cənnətlər müxtəlif cürdür. Ən yüksək, ən ali cənnət də Firdos cənnətidir. Bax, bu cürnələrinin, bunların mirası nail olacaqları o Firdos cənnətidir orada əbədi qalacaqlar. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə davam edərək deyir: "Allah da səni qorusun." Allah da səni qorusun nə deməkdir? Necə qorusun? Allah Subhanahu taala özü insanı qorumaq üçün kifayətdir. Yetər. Və insan da yalnız ondan qorumağı istəsə, ona arxain olsa, o zaman nicat tapar. Baxın, İbrahim aleyhissalamı oda atırlar. Və Allah subhanahu və teala Cəbrail aleyhissalamı onun yanına göndərir. Gəlir və deyir ki, istəyirsən səni bu bəladan qurtarım, oddan çıxarım. Cəbrail onu edə bilərdi. Cəbrail aleyhissalam bütün dünyanı məhv edə bilər tək bir mələk bütün dünyanı məhv edə bilər. Dünyadan neçə dəfələrlə böyük, əzəmətli bir məxluqdur. Lakin İbrahim aleyhissalam yorumuna nə cavab verir? Deyir, həsbiyallahu və ni'məl vakil. Allah mənə bəsdir. O, ən gözəl qoruyandır. Ən gözəl qoruyan. Və Cəbrail aleyhissalam geri qayıdır. Allah-u Teala bilirdi, ki, İbrahim aleyhissalam yalnız ondan kömək diləyəcək. Və odur ki, özü o da əmr edir. Deyir ki, kuni bərdən və sələmən alə İbrahim. İbrahim üçün həm soyuq, həm də salamat ol. Soyuğun da insana zərəri deyə bilər. Ona görə deyir ki, həm də salamat. Elə soyuq olsun ki, onun özünə e, o deyəni qurtarır, içindən sağ salamat çıxır. Qövmü də görür ki, buna heç nə edə bilmədilər. Heç nə. Çünki onu Allah qoruyurdu. Həmsinin müşriklər toplanır, bütün qəbilələr toplanır ki, müsəlmanları yer üzündən silib yox eləsinlər. Və münafiqlər gəlib müsəlmanlara deyirlər ki, onlar yığışıblar, sizi məhv eləsinlər. Cavabına, cavabında onlar nə deyir? Həsbunallah və ni'məl vakil. Allah bizə yetər, o ən gözəl qoruyandır. İndi fikir verin, diqqətlə. Yaqub əleyhissalam oğlanlara gəlib deyir ki, qardaşımızı bizimlə göndər, bizimlə aparaq, əvvəlcə icazə vermir ki, başına bir müsibət gələr. Sonra isə izin verir və görür nə deyir. Fallahu xayrun hafizan və huvə ərhamur rahimin. Allah daha yaxşı qoruyur o rəhimlilərin ən rəhimlisidir. Yəni, insanın 11 qardaşın bir nəfəri qorumasından daha çox Allahın qorumasına gərək ümid bəsləyəsən. Allah subhanətə alə bundan başqa hər kəsin yanında duran mələklər təyin edib. O mələklər ki, insanı bütün bəlalardan qoruyur. Yalnız Allahın qədəri gəldikdə həmin insana bir bəla toxunduqda mələklər qırağa çəkilir. O bəla ona üz verir. Allah buyurur ki, ləhu muhaqqibətum min beyni yədeyhi və min xalfihi yəhtəzunəhu min əmrilləh. İnsan üçün onu həm öndən, həm də arxadan təqib edən və Allahın əmri ilə onu qoruyan mələklər vardır. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhu bu ayənin təfsirində deyir ki, hər adamın yanında onu qoruyan iki mələk durur və qədəri çatana dək, qədəri çatıncaya dək onu qoruyurlar. Qədər gəldikdə isə onu tərk edirlər. Mücahid də, rahiməhullah, bu ayənin təfsirində deyir ki, insan in, in, insanı istər yuxuda ikən, istərsə də ayıq ikən, cinlərdən, insanlardan və heyvanlardan qoruyan mələk vardır. İnsanı istər yuxuda ikən, istər ayıq olarkən həm cinlərdən, həm insanlardan, həm də heyvanlardan qoruyan mələk vardır. O heyvanlardan, ya insanlardan, ya da cinlərdən hər hansı biri pislik etmək istədikdə mələk deyir, geri çəkil. Toxunma. İzin vermir ona toxunsun. Və yalnız Allahın izni olduqdan sonra onlar özləri geri çəkilir. Və artıq Allahın bəlası onlara gəlir. Həmin insana gəlir. Odur ki, Əgər istəmirsinizsə, sizə bir bəla gəlsin. Sağdan, soldan, öndən, arxadan, yuxarıdan, aşağıdan, hər tərəfdən bəla gələ bilər. Əgər istəmirsinizsə ki, bəla gəlsin, onda bu cür dua edin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu duanı bizə öyrədib. Allahumma hfizni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimali ve min tahti ve min fawqi ve auzu bi azametika en uhtale min tahti. Allahım, məni önümdən, arxamdan, sağımdan, solumdan və başımın üstündə qoru. Ayağımın altının qazılmasından sənin əzəmətinə sığınıram. Hər tərəfli Allahdan qorunmağı yalvarırsan. Allah subhanət hələ də inşallah bizi qoruyar. Sonra insan yaxşı əməllər etməlidir ki, Allah onu qorusun. Yaxşı əməllər etməsə, Allah ondan üz döndürəcək. Bu, onu qoruyan tapılmayacaq. Ən gözəl insan, ən fəzilətli insan Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmdir. Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm Allah taala buyurur ki, əgər sən onların yoluna uysan, onların dediklərini etsən, kafirləri, müşrikləri, onda Allah tərəfindən sənə heç bir kömək olmayacaq. Heç bir kömək. Heç bir köməkçi tapılmayacaq. Və yaxşı əməllərin səni nəinki bu dünyada qoruyur, axirətdə də sənə fayda olur və hətta sənin övladlarına da faydası ola bilər. Musa aleyhissalam bir dəfə <clears throat> soruşurlar ondan ki, səndən elmli yer üzündə adam ola bilərmi? Deyir ki, xeyr. O vaxt Allah təala ona vəhi, yəni onunla danışır, deyir ki, səndən də elmlisi var. Musa Aleyhisselam deyir, onda mənə onu göstər, yedim onunla elm alın. Elmimi artırım. Və Allah subhanətə alə onu göndərir Xızır Aleyhisselamın yanına. Xızırla birgə olarkən, bilirsiniz o əhvalatı, Kəhv surəsindədir. Əvvəlcə gəmini zay edir. Sonra gəlir bir dələduz uşağı qaldırıb yerə çırpır, öldürür. Sonra da gəlir iki yetim uşağı evini hörür. Uçulan divarı hörür. Və Musa aleyhissalam orada ona təəccüblə sual verir ki, bu kəndin cəmatı bizə yemək vermədi. Sən bu, bunlara niyə yaxşılıq edirsən? Bu divarı niyə hörürsən? Oradan nə deyir? Deyir ki, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا Onların ataları əməli salih insan idi. Atalarının yaxşılığı övladlarının qabağına çıxdı. Atalarının yaxşılığı, fikir ver, övladlarını qorudu. <clears throat> Və sələflərdən biri deyir ki, kim Allahdan qorxarsa, bu əməlin özü yaxşı əməldir. Zanını xilas edər. Yəni, Allah onu qoruyar. Kim də təqvasını itirərsə, Allah qorxusu olmazsa onda özünü məhv edir. Nə üçün? Dalaycan, ardıycan deyir ki, Allahın onun təqvasına ehtiyacı yoxdur. Onsuz da bütün məxluqat ixtiyarı özündə olan məxluqlardan başqa, insanlar və cinlərdən başqa. Bütün məxluqat Allahdan qorxur. Daşlar Allahın qorxusundan qopub, yumbalanıb yerə düşür. Göy gürültüsü Allahın qorxusundan Allah təsbih edir. Mələklər Allahın qorxusundan, Allahın səsi gələndə hamısının ürəyi gedir, sonra ayılıb deyirlər ki, Allah nə dedi? Bütün məxluqat Allahdan qorxur. Yalnız ixtiyarı özündə olan təkəbbürlü, dikbaş insanlardan və cinlərdən başqa. Və əgər sənin yanında daim səni yaxşı şeylərə yönəldən, yaxşı şeyi nəsiyyət edən, pis işlərdən çəkindirən dostun olsa, onda sən dinini düzgün şəkildə yaşayacaqsan, özünü də qoruyacaqsan. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm görün, necə ağıllı məsləhət verir. Bu məsləhəti yadınızda saxlayın, unutmayın. Deyir ki, həqiqətən Allahın göndərdiyi elə bir Peyğəmbər və elə bir xəlifə, elə bir insan yoxdur ki, onun iki dostu olmasın. Burada ya-ya söhbəti gedir. Ya belə, ya belə. Yaxşı işlər görməyi ona əmr edib pis işlərdən onu çəkindirən dost və fəsad törətməkdən əl çəkməyən dost. Niyə belə dostun olacaq? Səni uçur uçuruma aparan dost. Ya da səni doğru yola dartan dostun olacaq. Kim pis dostdan özünü qoruyarsa, qorunmuş olar. Fikir və sözü. Kim pis dostdan özünü qoruyarsa, qorunmuş olar. Pis dostdan özünü qorumur, sonra Allaha yalvarır ki, Allahım məni içkidən, zinadan və s. qoru. Necə qorunacaqsan? Pis dost sənin yanında, gözünün qabağında içki də içir, zina da edir, sənin də ürəyin çəkir, meylin çəkir. Elə dostdan uzaq ol ki, o səni pis işlərə çəkməsin. İndi bu rəvayətə diqqətlə qulaq asın. Rəvayəti danışmamışdan əvvəl gözəl bir söz deyəcəm. İnsan qəlbən Allaha itaat edirsə, Sonra Allahdan qorunma diləyən kimi Allah ona verir. Yox, əgər zəifdirsə, Allahdan diləyəndən sonra da o ona biraz gec gəlir və yaxud heç gəlmir. Ancaq əvvəlki sələfdən elələr olub ki, istəyən kimi Allah taala onlara verib, qoruyub. Baxın, çox maraqlı rəvayətdir, çox qəribə rəvayətdir. Peyğəmbər s.ə.v-lə rəvayət olunur, deyir ki, bir qadın 12 keçisini və millərini, mil bilirsiniz də, corab, yün köynək toxumaq üçün iynədir. Ağzı küt iynə. Evdə qoyub müsəlmanlarla bir yerdə cihada gedir, döyüşə çıxır. Döyüşdən sonra evinə qayıtdıqda görür ki, keçilərindən biri və milləri yoxdur. İtib. Yoxa çıxıb ürəkdən Allaha yalvarıb deyir ki, ey Rəbbim, sənin yolunda döyüşə çıxdım. Sənin yolunda döyüşə çıxan hər kəsin malını qorumağa sən özün zamin durdun. Mən də öz keçimi və millərimi itirmişəm. İndi sənə yalvarıram, onları mənə qaytar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm başlayır qadının yalvarmasını vəsf eləməyə başlayır göstərməyə ki, bax, belə yalvarırdı. Sahabələrə öyrətsin deyə. Deyir, yalvarırdı ki, Allahım, onu önə geri qaytar. Və qadın səhər oyanıb görür ki, yanında iki keçi və iki mil var. Birini itirmişdi, Allah subhanətə alə ikisini verdi. Bu onun üçün bir kəramətdir. Burada qəribə şey yoxdur, çünki beləsinə qadınlar çox olub, bu cür kəraməti olan. Bunlardan birini də misal çəkim sizə. Məryəm aleyhissalam. Allah subhanət hələ deyir, Kulləmə dəxalə aleyhə Zəkəriyyə əl-mihrabə vəcədə indəhə rizqan. Zəkəriyyə, onun dayısı, hər dəfə mihraba, o ibadətgaha girdikdə, onun yanında görərdi ki, meyvələr var. Qışda gələndə yay meyvələri görürdü. Yayda gəldikdə qış meyvələri. Hətta təəccüblənir ki, bu hardan gələ bilər, hardan ola bilər bu meyvələr? Hə soruşur, ən nələki ədə. Ya Məryəm, ənnə ləkəyə də bunlar sənə haradandır? O da cavabında deyir ki, min indillah. Allah yarzuquna yaşa və qeyri səhv. Bunlar Allah tərəfindəndir. Və Allah subhanətə alə istədiyinə hesabsız, əvəzsiz istədiyi qədər ruzu verir. Və pis yola düşməmək üçün, pis dostlara uymamaq üçün belə bir ayəni sizə xatırlatmaq istəyirəm. Bu ayə çox tutarlı bir ayədir. Yada salmaq üçün, xatırlamaq üçün müsəlmana fayda verən bir ayədir. Hələ Adəm əleyhissalamın dövründə, hələ Adəm əleyhissalam yaranan vaxt. Gör, neçə əsr keçib. Uzun illər şeytan Allaha itaət etmir. Allah onu öz rəhmətindən qovur. Onda şeytan Allaha müraciət edir, ondan möhlət istəyir. Allah da ona möhlət verir qiyamətə qədər. Və şeytan onun əvəzinə, yəni iblis, cavabında nə deyir? Deyir ki, qalə fəbimə əğvaytəni ləəqüdən ləhum sıratəkəl müstəqim thumma ləətiyənnəhum min beyni əydihim və min xalfihim və an əymanihim və an şəmailihim və lə təcidu əksərəhum şəkirin. Necə ki, sən məni yoldan çıxartdın, azdırdın, mən də sənin düz yolunun üstündə oturub insanları tovlayacağam. Yolundan azdıracağam. Necə? Necəliyini də göstərir. Bir onların yanına önlərindən, arxalarından, sağlarından və sollarından gələcəyəm. Əksəriyyətini şükür edən görməyəcəksən. Əksəriyyəti kafir, müşrik, fasik, münafiq, asi, günahkar olacaq. Əksəriyyəti. Sağdan, soldan, öndən, arxadan nə deməkdir? O deməkdir ki, öndən və arxadan gəlmək, yəni dünyanı sevdirəcək, axirəti unutduracaq. Sağdan, soldan gəlmək isə yaxşı işlərlə səni azdıracaq. Məsələn, dəfələrlə bu məsələ çəkmişəm. Biri namaz qılır, qıraqdan baxanlar deyir ki, nə qəşəng namaz qılır. Namazı bitirdikdən sonra deyir ki, mən hələ oruz da tutmuşam. Və namazı da, orucu da batil olur. Bax, bu cürü şeytan yol tapır, insanı aldadır. Sol tərəfdən gəlməsi isə şəhvət, nəfsin istəyinə uymaq, günah işlərə sürükləməkdir. Bax, bu şeyləri nəzərə alın, bu şeyləri yadınızda saxlayın. Şeytan hər kəsi yolundan çıxartmaq istəyir. Lakin qəlblər Allahın barmaqları arasındadır. Allahdan biz istəsək ki, bizi qorusun, qəlbimizi dini üzərində sabit etsin, vallahi ki, qoruyacaqdır. Və bunu biz istəməliyik də, çünki qəlbi sabit olan, bütün keçmiş və gələcək günahları bağışlanmış bir adam, Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm bunu istəyirdi. Deyirdi, ya Allahümmə ya müqallibəl qulub, səbbit qalbi alə dinik. Allahım, ey qəlbləri çevirən Allahım, qəlbimi dinin üzərində sabit et. Və Ayşə radiyallahu anh deyir ki, ya Rasulullah, axı Allah Allah sənin qəlbini dinin üzərində sabit edir. Sənin bütün keçmiş və gələcək günahlarını bağışlayıb. Bu nə duadır edirsən? Deyir ki, ey Ayşə, insanların qəlbləri Ər-Rəhmanın iki barmağı arasındadır. İstədiyi kimi onları döndərə bilər. İstədiyi kimi döndərə bilər. Odur ki, heç kəs zəmanət verə bilməz ki, onun qəlbi ölənə qədər axır anına qədər sabit qala bilər. Və Əhməd bin Həmdə rahiməhullah daim onu tərifləyərkən yanındakı tələbələri onu tərifləyərkən deyirdi ki, Allahım, məni bunların tərifindən uzaq et. Və tələbələr deyirdi ki, ey imam, axı sən bu tərifə layiqsən. O da cavabında deyərdi ki, axı mən elə ölməmişəm. Fikir verir, subhanallah, gör nəyə fikirləşir. Öləndən sonra artıq başa düşürsən ki, bu sabit olaraq getdi dünyadan. Ancaq ölənə qədər axı bilmirsən bu necə öləcək, axırın necə olacaq. Və doğrudan da Əhməd ibn Həmbəl axır can verən vaxtı bir dəhşətli bir hadisə baş verir. Buna gəlib deyirlər ki, Lə ilə illallah deyib, deyir, yox. Sən demə, bu şeytanla danışır. Şeytan gəlib buna vəsvəsə edir ki, sən artıq salamat qutardın, müsəlman kimi gedirsən bu dünyadan, artıq cənnətlisən və siz başlayıb tərifləməyə ki, bunda təkəbbürlü olan oyansın və Allah şərik qoşsun, günah etsin, Həməd ibn Həmbəl də deyir, hələ yox, hələ bu dünyadayam. Onlar da elə bilir ki, bu onların lə ilə ilə Allah deməyinə deyir, hələ yox. Axır anında sonra özünə gəlir və danışır onlara ki, bax, belə bir hadisə oldu, ona görə hələ yox deyirdim. Lə ilə Allah deyir, sonra ölür rahiməhullah. Əsas biz nə etməliyik ki, bax, nə qədər əməllər edirik, nə qədər yaxşılıqlar edirik. Bu əməllər arasında əsas bizdə nə olmalıdır ki, Allah bizi həmişə qorusun. Əsas bizdə ixlas olmalıdır. Səmimilik, qəlbən Allaha bağlılıq, ürəkdən Allaha ibadət olmalıdır. Ancaq Allah xatirinə başqa şey xatirinə yox, ancaq Allah xatirinə. Niyyətlər Allah xatirinə olmalıdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir: "Fəmən kənət hicratuhu lillahi və lirasulihi, ilə Allah və ilə rasulihi, fəkənət hicratuhu ilə Allah və rasulihi." Kimin əməli hicrətdir və s. Allah və onun rəsulu üçündürsə, Peyğəmbərinin sünnəsinə uyğundursa, onun elədiyi əməllər ixlasla Allah üçündür və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsinə uyğundur. Və o da o elə bir əməl də qəbuldur. Çünki əməllərin qəbul olması üçün iki şərt olur. Bir Allah üçün olmalıdır, bir də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm göstərdiyi kimi. Və ixlasla əvvəlcədən yaxşı günlərində Allaha ibadət edirsən, dar günündə çətinliyə düşdükdə Allah sənə kömək edir. İndi baxın, ən çətin vəziyyətə düşən bir insanı misal çəkirəm. Elə bir çətin vəziyyət ki, biz düşsəydik, bəlkə o çətin vəziyyətdən çıxa bilməzdik. Bizim üçün çətin olardı. Onun üçün də çətin olur. Ancaq o vəziyyətdə onu qoruyan vardı. O bu vəziyyətdə onu Allah tala qoruyur. Yusuf aleyhissalam Yusuf aleyhissalam öz ağasının evində yaşayarkən vəzirin ağasının zövcəsi onunla yaxınlıq etmək istəyir. Çünki Yusuf Aleyhisselam çox gözəl cavan oğlan olur. Gözəlliyin yarısı ona verilib. Ən gözəl insandır. Və qadın təsəvvür edin. Qapını bağlayır. Onunla tək bir otaqda qalır. Və onu tutur, yaxınına çəkir. Özü də hazır vəziyyətdə gəlir özü də ona hazır olur, onunla yaxınlıq etməyə. Həm də Yusuf əleyhissalam orada kim tanıyırdı? Kim bununla xəbər tutardı? Qəriblikdə. Bunu onu o əməli etməyə, zina etməyə hər tərəfli onda imkan var idi. Və hətta bir kişi kimi qəlbi ona meyil edə bilərdi. Çünki insanı Allah talı elə yaradıb ki, qadına onda şəhvət oyanır. Lakin görün Allah subhanət nə deyir? Deyir ki, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَرْرَآ بُرْهَنَ رَبِّهِ Qadın ona meyil etmişdi. Qadına söz ola bilməz. Qadın artıq hazır idi buna. Onun üçün gəlmişdi. Bəs Yusif və əgər Yusif Rəbbinin dəlilini görməsəydi, o da ona meyil edərdi. Demək, Rəbbi qorudu onu. Yoxsa o da ona meyil edəcəkdi. Sonra görə Allah subhanət hələ nə deyir? Deyir ki, Kəzəlikə linəsrifə anhussuə وَالْفَحْشَاءَ اِنَّهُ مِنْ اِبَادِنَ الْمُخْلَسِينَ Biz pisliyi və çirkin əməli beləcə ondan uzaqlaşdırdıq. Həqiqətən, o bizim seçilmiş, ixlaslı, sadiq qullarımızdandır. Deməli, Allah s.ə.v. insanı ixlasına görə qoruyur. Necə ki, Yusuf Aleyhisselamı qorudu. Odur ki, ixlaslı olmağı can atın. Sonra hədisin davamında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Allahı qorusan, onu qarşında taparsan. Bu nə deməkdir? O deməkdir ki, Allah sənin yanında olar. Allah sənin yanında olar. Allah da insanların yanında olması, ona ərəbcə məiyyə deyilir. Allahın insanların yanında olması iki cürdür. Bütün insanların yanında olması, yəni elmi onların yanındadır. Nə etdiyindən bütün insanlar nə edir, hamısından xəbərdardır. Eşidmək yenə hamını eşidir. Bu cür yanında olmaq hamıya aiddir, kafirə də, müminə də. İkinci xüsusi nəiyyə var, yəni yanında olmaq, o ancaq müminlərə xasdır. Müminlərin yanında olmaq o deməkdir ki, onlara daim kömək edir, onları sevir, onların duasını qəbul edir. Və Allah subhanət hələ deyir, Vasbir, وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَا الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ Səbr et. Sənin səbrin ancaq Allahdandır. Onlara görə kafirlərin, müşriklərin, münafiqlərin, fasiqlərin elədiyi əməllərə görə kədərlənmə. Və qurduqları hilələrdən ötürü də sıxılma. Həqiqətən Allah ondan qorxanlar və yaxşı işlər görənlərlədir. Ondan qorxsan, yaxşı işlər görsən, bil ki, Allah səninlədir. Ondan qorxmasan, yaxşı işlərdən uzaq olsan, bil ki, Allah da səndən üzrünü verəcək. Və sələflərdən biri digərinə məktub yazır. Eşidir ki, dostunu hər tərəfdən sıxışdırırlar, çətin vəziyyətdədir, başını itirib bilmir nə etsin, qorxuya düşüb ki, buna başına neysə bir iş gələr, dostu ona məktub yazır. Təsəlli məktubu. Təsəlli vermək üçün məktub yazır. Məktubunda yazır ki, əgər Allah səninlə olsa, kimdən qorxacaqsan? Kimdən qorxa bilərsən? Allah səninlədirsə, gərək heç kəsdən qorxmayasan. Yox, əgər sənə qarşı olarsa, kimə üst tutacaqsan? Kimə üst tutacaqsan? Kimdən kömək diləyəcəksən? Demək, bir dənə Allah Tək Allah kifayətdir. İnsanlardan qorxmaq yox, onların haqqlarını ödəmək lazımdır. İnsanların haqqını ödədikdə fasiqlər, günahkarlar, münafiqlər, kafirlər istisna olmaqla yerdə qalan insanlar sənə qarşı münasibəti gözəl olacaq. Allah Musaya və Haruna əmr edir, Fironun yanına getsinlər. Onlar da qorxur əvvəlcə. İnsan kimi qorxur o boyda qoşunu olan, hakimiyyəti olan, əlində o boyda səltənəti olan bir hökumdara, zalim hökumdara yanına biz ikimiz silahsız necə gedək? Allah təala deyir ki: "Fələ təxafə, inni ma'akuma əsma və ara." Qorxmayın, mən sizinləyəm. Eşidirəm və görürəm. Həqiqətən də Allah Subhanahu taala onu həmin o məclisdən qalib olaraq çıxarır. Musa aleyhissalam gedir, Firavuna qalib gəlir o məclisdən qalib olaraq çıxır. Demək, Firon ona deyir ki, ey Musa, mən səni ofsullanmış zənn edirəm. Yəni, elə güman edirəm ki, səni ofsunlayıblar. Musa isə, aleyhissalam, ona cavabında nə deyir? Ərəbdə eyni feildir ya, əzunnu, əzunnu. Əzunnuka məshura. Eyni feildir, zən feilindəndir. Ancaq mənalar başqadır. Birinci zən, doğrusu zən mənasındadır. Yəni, Firavun ancaq zən edə bilər, güman edə bilər ki, bunu oxsunlayıblar. Ancaq Musa aleyhissalam ona cavabında deyir ki, mən isə yəqin bilirəm ki, artıq sən məhv olmusan. Küfür etdiyinə görə artıq məhv olmusan. Yəqinliklə bilir. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Abbaqr ilə bir yerə mağarada olarkən müşriklər gəlir mağaranın qarşısına, içəri boylanıb baxırlar. Mağaranın ağzında heç bir hörümçək toru da olmur. Və Abbaqır radiyallahu anh qorxuya düşür ki, birdən müşriklər Peyğəmbər s.ə.v görər. Ona zərər yetirər. Allah s.ə.v ayədə bildirir bunu ki, Peyğəmbər s.ə.v Abbaqıra öz dostuna belə deyir. Deyir ki, Lə təxaf İnnə qorxma, ey qəm yemə, lə təhzən havas, e, qəm yemə Allah bizimlədir. Lə təhsən innəllah imanə. Hədisin davamında Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir, Allahı qorusan, <clears throat> onu qarşında taparsan, firavanlıqda Allahı tanı ki, çətinlikdə də o səni tanısın. Tanımaq iki növdür. Allahın bəndələrini tanıması və bəndələrin Allahı tanıması. Bəndənin Allahı tanıması özü də iki növdür. Birincisi, umumən tanımaq, yəni Allahın varlığına iman gətirmək. Bunu təsdiq eləmək ki, Allah var. Kimdən soruşsan, kimdən soruşsan kafir, müşrik, kimdən soruşsan deyəcək ki, Allah var. Ancaq dillə inkar edib, yenə qəlbən təsdiq eləyənlərdən başqa. Onlar da inanır ki, Allah var. İkincisi isə xüsusi ilə tanımaqdır. Xüsusən. Yəni, qəlbi tam olaraq Allaha yönətmək, ona bağlı olmaq. Allahı hamı tanıyır, yenə deyirəm. Lakin haqq ilə ona bağlı olan, onun ad və sifətlərini bilən, yerinə yetirən çox azdır. Və görün, Əhməd ibn Ənsar Əl-Əntaki rahiməhullah nə deyir? Deyir ki, Rəbbimi tanımayınca ölmək istəmirəm. Rəbbimi tanımayınca ölmək istəmirəm. Mən onun varlığına inanmağı demirəm. Yəni, Rəbbi tanımaq onun varlığına inanmaq demək deyil. Mən elə bir inanc, iman istəyirəm ki, onu tanıdıqda ondan utanım. Bax, sözə bax. Subhanallah. Bəziləri atana yanında hansısa bir qəbahət iş görməkdən utanır. Hansı özünə hörmət edən oğlan atananın yanında cinə edər? Hə? Atananın yanında içki içər, siqaret çəkər. Hansı oğlan edər bunu? Pozun filmlərə baxar. Heç kəs, elə deyil. Ancaq təklikdə, gizlində bunu edir. Onu da Allah görür. Allahdan utanmır. Tanrıdan utanır. Bu çox acınacaqlı vəziyyətdir. Bu çox pis nəticə verən bir vəziyyətdir. Harada olursunuz, olun, Allah sizi görür. Və ondan heç yeri qaça bilməyəcəksiniz. Allahın bəndəsini tanıması da iki növdür. Birincisi, umumən tanımaqdır. Yəni, Allah onların nə işlər gördüyünü, nə düşündüyünü bilir, hamısını yaxşı tanıyır. Bu, umumidir. Bütün insanları, cinləri, hamını, bütün məxluqatı tanıyır, bilir. İkincisi isə xüsusi ilə tanımaqdır. Bax, necə ki, bizi tanıyır. Nəinki tanıyır? Bizi hətta tanıttırır da. Biz burada 15-20 nəfər uzağı Allahı yad edir, Allahı yaxşı tanıyırıq. Allah subhanətə alə bunun əvəzinə göydəki mələklərin yanında bizi tanıtdırır ki, filan kəs, filan kəs, filan kəs məni yad edir. Onları tanıyın. Göydə də bir qarış boş yer yoxdur, hər yer mələkdir. Bütün mələklər səni tanıyır. Subhanallah. Və səni sevir sənə kömək edir, duanı qəbul edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə göstərir ki, sənə qarşı düşmənsilik e, edən adama qarşı Allah düşmənsilik edir. Daha doğrusu düşmənsilik etmək Allaha yaraşmır. Müqabilində olan bir şeydir. Yəni, ona qarşı vuruşur. Ona qarşı hər beyan edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem görür nə deyir? Deyir ki, Allah Teala buyurur. Qüdsü hədisdir. Allah buyurduğu kimi Peyğəmbər s.ə.v rəvayət edir. Bir kim mənim dostumla düşmənçilik etsə, mən ona hərb elan edərəm. Qulumun mənə sevimli olan və onun vasitəsilə mənə yaxınlaşdığı ən gözəl əməl ona vacib buyurduğum əməllərdir. Sevdiyim və ona vacib buyurduğum əməllərin vasitəsilə mənə yaxınlaşır. Bundan əlavə, qulum nafilə ibadətləri yerinə yetirməklə də mənə yaxınlaşır. Mənə ta o qədər yaxınlaşır ki, onu sevirəm. Və onu sevdiyim zaman onun eşidən qulağı, görən gözü, tutan əli və yeriyən ayağı oluram. Onu sevdiyim zaman Allah Allah Subhanahu taala deyir bunu. Onun eşidən qulağı, görən gözü, tutan əli və yeriyən əyağı olaram. Sonra isə məndən diləsə, ona dilədiyini verərəm. Sığınacaq istəsə, ona sığınacaq verərəm. Subhanallah. Görün, Allah subhanahu teala bəndəsini necə çox sevir. Ona hansı güzəştləri edir. Bəndə isə onu ancaq vaxtaşırı yada salır. Yadına düşdükdə. Və Salman Farisi radiyallahu görün nə deyir? o vaxt aşırı, hərdən Allah yadına düşənlər barədə və daim Allah dilində əzbər olanlar barədə. Deyir ki, həmişə gizlində dua edən adama bəla gəldiyi zaman Allaha yalvardıqda mələklər deyirlər ki, bu tanış səsdir. Həmişə eşidirlər axı onun səsini və tanıyırlar, deyirlər, bu tanış səsdir. Gəlin onun üçün şəfayət diləyək. Allah onun istədiyini versin. Əgər o gizlində dua edən adam deyilsə, hərdən yadına düşəndə dua edərsə, bəla gəldiyi zaman Allaha yalvardıqda mələklər deyirlər ki, bu səs bizə tanış gəlmir. Onun üçün şəfayət diləməyin. Subhanallah. Nə qədər yadınıza düşürsə, Allaha çağırın, Allahdan necə istəyin. Ömər ibn Xattab radiyallahu anh deyir ki, mənim üçün dua necə qəbul olacağı əhəmiyyət kəsb eləmir bu dünyada verəcək Allah onu mənə, axirətdə verəcək və yaxud onun əvəzinə başıma gələn hər hansı bir bəlanı məndən uzaq edəcək. Bu mənə əhəmiyyət kəsb eləmir. Mənə əhəmiyyət kəsb edən odur ki, dua edeyim. Allah müvəffəq eləsin məni, dua edə bilim. Əsas odur. Və bir kişi Əbu Dərdə radiyallahu anh gəlib deyir ki, mənə nəsiyyət elə. Əbu Dərdə radiyallahu anh deyir ki, firavanlıqda Allahı yad et ki, çətinlikdə də, dar günündə də o səni yad etsin. Və ən dəhşətli bəla insansın. Ən çətin gün ölümdür. Səkratul maut. Ölüm anı. Ən axırıncı anlar. Ən çətin vəziyyət odur. Allah Taala bizi həmin vəziyyətdən sabit çıxarsın. O gününüz üçün bir şey hazırlayın. Allah Subhanahu taala deyir ki: "Ya eyyuhellezina amanu ittaqullaha vel tanzur nafsun ma qaddemet li gadin." Vattaqullaha innallaha bimə tə'məlunə xabir. Bir ayədə iki dəfə Allahdan qorxmağı iman gətirənlərə əmr edir. Bir şeyə iman gətirənlər, Allahdan qorxun və hər kəs sabah üçün nə etdiyini, axirət üçün özünə nə hazırladığına baxsın, nəzər salsın. Allahdan qorxun, həqiqətən Allah sizin nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Və iki dənə gözəl şeir deyəcəyim sizə bununla əlaqəli. Biri Şafi Rahiməhullahın şeiridir, biri də Nizami Gəncəvinin şeiridir. Hər ikisi dörd misradan ibarətdir. Şafi Rahiməhullah deyir ki, diqqətlə qulaq asın. Deyir ki, ağlayırdın, ey insan, sən dünyaya gələndə gülüb sevinirdilər insanlar yan yörəndə. Özün üçün gün ağla, elə işlər gör ki, sən onlar ağlayan zaman sevinəsən, güləsən. Uşaq dünyaya gələndə hamı sevinir, öləndə isə ağlayır. Uşaq isə əksinə dünyaya gələndə ağlayır, öləndə isə necə olacaq onu bir Allah bilir. O günün üçün sevinəsən, güləsən, üzü ağ gedəsən Allahın hüzuruna deyə özün üçün gün ağla. Nizami Gəncəvi də Allah ona rəhmət etsin. Deyir ki, istər bir gün yaşa, istərsə 100 il, bu nurlu eyvandan köçəcəksən bil. Yaxşısı budur ki, könlünü şad et, o böyük Allahı xoşluqla yad et. Necə ki, biz Allahı imkan tapdıqca yad edirik. Ölüm anında, axırıncı anlarda, o dəhşətli anda Zəkəriyyə ibn Udey rahiməhullah deyir, Allahım, mən sənin üçün darxıram. Subhanallah. Musa aleyhissalamı yadınıza salın. Ölüm mələyi gəlir ona deyir ki, Allah sənə izin verib, ixtiyar verib. Əlini at, öksüzün belindən tük çək. O tüklərin sayı qədər sənin ömrünü artıracaq. Musa aleyhissalam deyir, ondan sonra nə olacaq? Deyir, yenə öləcəksən. Deyir, onda indi istəyirəm Allah Rəbbimin dərgahına qovuşum. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisə davam edir. Deyir, istədikdə yalnız Allahdan istə, kömək dilədikdə yalnız Allahdan kömək dilə. Bu da Fatihə surəsinin 4-cü ayəsi kifayətdir. İyyəkə nəbudu və iyyəkə nəstəyin. Biz yalnız sənə ibadət edirik və yalnız səndən kömək diləyirik. Bu kifayətdir. Lakin yüzlərlə belə ayələr və hədislər var ki, hamısı, bütün din bunun üzərində qurulub. Yalnız sənə ibadət edirik, yalnız səndən kömək diləyirik. Bütün din bunun üzərində qurulub. Hər bir şey buna qayıdır. Və Allah s.ə. ona ibadət etməyənləri nə gözləyəcəyini bildirir, göstərir, deyir ki, Qalə Rabbukumu du'uni əstəcib ləkum, innəl-ləzine yəstəkbiruna ən ibadəti Səyədxuluna cəhənnəmə daxilin. Rəbbiniz buyurdu ki, mənə ibadət edin, mənə dua edin, mənə yalvarın. Mənə ibadət etməyi təkəbbürlüklərinə sığışdırmayanlar cəhənnəmə zəlil olaraq daxil olacaqlar. Zəlil olaraq. Nəinki elə, belə cəhənnəmə daxil olacaq. Zəlil olaraq. İbrahim Aleyhisselam qiyamət günü atası üçün şəfayət diləyir, şəfayət olunmur. Çünki atası müşrik idi. Sonra ona deyirlər ki, bir bax atana, dönüb baxır, görür ki, atası kərtəmkələyə çevrilir. Onun quyruğu o şəkildə cəhənnəmə atırlar. Və həmçinin hər bir müşrik kafiri də çox pis aqibət qiyamət günü gözləyir. Allah subhanətə alədən <clears throat> Peyğəmbər s.ə.v bizə əmr edir ki, onun lütfini diləyin, mərhəmətini diləyin. Və Allahdan istəməsəniz, Allah sizə qəzəblənəcək. Allahın sizə qəzəbi tutacaq. Biləsiniz ki, Allaha yalvarmaq, onun qarşısında əyilmək özü ibadətdir. Hər dəfə buna görə savab qazanırsınız. Və Allahdan əlbəttə hər bir şey istəmək olar. Bəndədən isə ancaq onun qüdrəti çatdığı şeyləri istəmək olar. Bəndədən də nə isə istəmək olar. Kömək diləmək olar. Burada problem yoxdur. Ancaq onun qüdrəti çatdığı şey. Bir çay süz, bir 100 manat mənə pul ver və s. Bu cür nə şeyləri məndədən diləmək olar. Buna qadirdir. Ancaq mənə övlad ver, filan qızı istəyirəm, onu mənə calaşdır və s. Belə şeylər eləmək olmaz. Qəlblərdir. Bu cür şeylər də Allahın istəyi altındadır. <clears throat> Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm davam edir. Deyir ki, bil ki, insanlar sənə fayda vermək üçün bir yerə toplansalar belə, sənə Allahın yazdığından başqa bir şeylə fayda verə bilməzlər. Həmçinin sənə zərər vermək üçün bir yerə toplansalar belə, Allahın sənə qarşı yazdığından başqa bir şeylə sənə zərər verə bilməzlər. Ayə də bunu təsdiq edir. Allah subhanətə alə ayədə əmr edir Peyğəmbərinə. Deyir ki, Qul, əfəraytum mə tədunə min dunilləhi, in əradəni Allah bidurrin, əlhunnə kəşifətü durri, əv əradəni birahmətin, əlhunnə mumsikətü rəhməti, qul həsbi Allah, aleyhi yətəvəkkəl mütəvəkkilun. De, elə bir, elə isə söyləyin, deyin görək, əgər Allah mənə bir zərər toxundurmaq istəsə, sizin Allahdan qeyri ibadət etdikləriniz bütlər, onun zərərini aradan qaldıra bilərlərmi? Yaxud əgər Allah mənə bir mərhəmət əta etmək istəsə, onlar onun mərhəmətinə mani ola bilərlərmi? Demənə təkcə Allah kifayət edər. Təvəkkül edənlər qoy yalnız ona təvəkkül etsinlər. Yalnız ona təvəkkül edərlər. Təvəkkül edənlər, əsl təvəkkül edənlər ancaq ona təvəkkül edirlər. Və hər, də, hər gün namazdan sonra bu duanı edirsiniz. Deyirsiniz ki, Allahümmə lə məniyə limə ataytə və lə mu'tiyə limə mənətə və lə yənfəu zəlcətü minkəlcət. Hər gün bunu edirsiniz, bu duanı edirsiniz. Nədir bu mənası? Allahım, sənin verdiyin nemətin qarşısını alan tapılmaz. Sənin nemətdən məhrum etdiyin kimsəyə onu verən tapılmaz. Və heç bir hörmət sahibinə sənin yanında hörməti fayda verməz. Onun pulu var, onun vəzifəsi var, o birisinin daydayı var. Allahın yanında belə şeylər keçmir. Əgər bunu bilmək istəyirsinizsə, həccə gedəndə inşallah gedəcəksiniz də, orada görəcəksiniz. Görəcəksiniz ki, dünyanın ən zəngin adamı da, ən kasıb adamı da Allah qarşısında eyni geyimdədir və torpağın üstündə səhərə qədər uzanıb müzdəlifədə yatır. Halbuki ona başqa vaxt bir 10 min dollar təklif edib desən ki, bir küçədə səhərə qədər yat, özünə sığışdırmaz. Milyarder adamdır, o, o pula ehtiyacı yoxdur ki, durub səhərə qədər küçədə yatsın. Amma Allahın qarşısında onu edir, əyilir. Bu da insanın qul olduğuna sübutdur. Və Allah Teala kimi qoruyursa, bu cümlədən o nəticə çıxır ki, Allah kimi qoruyursa, bütün dünyadakı olanların hamısı yığışıb ona pislik etmək istəsə edə bilməzlər. İnsanları da, cinləri də, heyvanları da, mələkləri də. Əgər etmək istəsələr, bir yerə toplansalar belə edə bilməzlər. Çünki Allah buna izni vermir. Və Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin nə pulu, nə vəzifəsi, nə tərəftar, çoxlu sayda tərəftarları olmayan bir dövrdə artıq sahabələrin əksəriyyəti icrət edib Mədinəyə getmişdi. Qəbilə başçıları yığışır və qərara gəlirlər ki, Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmin evini mühasirəyə alsınlar və onu öldürsünlər. Allah isə onu on, onların arasından nə təhər çıxarır, hicrət etməyə onu müvəffəq edirsə, onu siz yaxşı bilirsiniz. Lakin Allah sonralar onun yadına salır. Ve ayə nazil edir. Ayədə deyir ki, وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ Bir zaman kafirler seni ya həbs etmək ya öldürmək, yaxud da Məkkədən qovub çıxarmaq üçün sənə qarşı hilə vurdular. Onlar hilə qururlar, Allah da hilə qururdu. Allah hilə quranların ən yaxşısıdır. Onu nə həbs edə bildilər, nə öldürə bildilər, nə də Məkkədən qovub çıxara bildilər. O öz istəyi ilə istədiyi vaxt rahat bir şəkildə Məkkədən Mədinəyə hicrət etdi. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir, bil ki, elədiyin xəta düz əməl ola bilməzdi. Düz əməlin də xəta ola bilməzdi. Yəni, müəyyən bir xətanı etmirsən, artıq onu müzakirə eləmək, illər boyu onu müzakirə edib, o məsələni çürütmək ki, nə üçün belə elədi, nə üçün belə oldu, gərək belə olardı demək olmaz bu bəla artıq gəldi, oldu, keçdi. O bəlaya razı qalmaq lazımdır. Şükür eləmək lazımdır. O zaman savab qazanacaqsan. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, Allah hər hansı bir cəmatı sevdikdə onları imtihana çəkir. Razı qalan razılıq, qəzəblənənə isə qəzəbi qalır. Razı qalana razılığı, qəzəblənənə də qəzəbi qalır heç kəs Allaha bir zərər, fayda verə bilməz. Çox vaxt Peyğəmbər s.ə.v dua edərkən deyərdi ki, Allahümmə inni əsəlükə rida bağdəl qada. Allahım, qəza o qədərdən sonra razı qalmağı səndən diləyirəm. Yəni, elə et ki, qəza o qədərdən sonra belə mən səndən razı qalım. Bəla gəlsə də, nə cür imtihan olunuruqsa olunub, ondan sonra biz səndən razı qalaq. Səbr edib o imtihana razı qalaq. Və bu dərəcəyə gəlib çatan adam həyatda da, axirətdə də xoşbaxt olar. Səbirli insan bu həyatda da, axirətdə də xoşbaxt olar. Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Mə indəkum yanfadu və mə indallahi baqin və lanajziyannallazina sabaru ecrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." səbirli olanlara etdikləri ən yaxşı əməllərə görə mükafatlarını verəcək. Sonra nə deyir? Deyir ki, mən amilə salihən min zəkərin əv unfə və huvə mu'min fələnuhiyyənəhu həyətən tayyibə və lənəcziyənəhum əcrəhum bi əhsəni mə kənu yəməlun. Mömin olaraq, və şərtdir mömin olmaq, mömin olaraq yaxşı iş görən kişi və qadın əlbəttə gözəl həyat bəxş edəcək hər ikisinə. Kişiyə də, qadına da gözəl həyat bəxş edəcək və etdikləri ən yaxşı əməllərə görə onları mükafatlandıracaqdır. Əgər möminsən, yaxşı işlər görürsən, həm də səbirlisən, bunun əvəzinə Allah Taala sənə bu dünyada da axirətdə də mükafat verəcək. Bu dünyada sənə gözəl həyat bəxş edəcək, axirətdə də onun əvəzini verəcəkdir. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üç şey deyir. Deyir ki, bil ki, hər bir səbirdən sonra qələbə, zəfər gələr. Hər bir sıxıntıdan sonra yüngüllük, hər bir çətinlikdən sonra da asanlıq gələr. Hər bir səbirdən sonra qələbə. Yadınıza salın. <clears throat> Kafir Calutun böyük ordusuna qarşı mömin Talutun az bir dəstəsi vuruşur. O dəstənin içində Davud əleyhissalam sərkərdə olur. Calutu da Davud əleyhissalam öldürür. Bu dəstənin içində imanında zəif olanlar deyirlər, ay aman, biz bunlarla necə vuruşacaq? Bu qədər qoşun, bu qədər silahları var. İmanda sabit, güclü olanlar isə deyirlər, kəm min fiətin, qəlilətin, qaləbət fiətən, kəsirətən biiznillah. Neçə-neçə az saylı dəstələr olub ki, Allahın izni ilə çox saylı dəstələrə qalib gəliblər. Axırda nə deyir? Allahum mə əsabirin. Allah səbr edənlərlədir. Səbr et, ardınca qələbə gələcək. Vallahi ki, gələcək. Səbr et, ardınca vallahi ki, qələbə gələcək. Heç kəs də sənə heç nə eləyə bilməyəcək. Ta ki, Allah səni qoruyur, heç kəs heç nə edə bilməyəcək. Sələflər deyərdi, heç kəs ölmək, xəstələnmək, yaralanmaq istəmir. Lakin fakt budur ki, həqiqət budur ki, ölüm də olur, yaralanmaq da olur, xəstələnmək də. Bunlar olur Allahın imtihanıdır, bəlasıdır, bu gəlməlidir. Lakin səbr etməkdə insanlar fərqlənirlər. Kimisi dözür, kimisi Allaha qarşı etirazını bildirir. Nə üçün bunu zaban apardın və s. və s. bu cür boş-boş sözlər danışır və səbirli olmaq əsl qəhrəmanlıqdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, qəhrəman adam deyil ki, güləşəndə yıxıb qalib gəlsin. Qəhrəman odur ki, qəzəbləndikdə qəzəbini boğub səbr edə bilsin. Və Battal Rahimahullah deyir ki, bir saat səbr etmək əsl şücaətkarlıqdır. Bir saat səbr etmək əsli şücaətkarlıqdır. Və diqqət etsəniz görərsiniz ki, qalib gələn idmansıların əksəriyyəti səbir vasitəsilə ona gəlib çatır. Səbirsizlər çox vaxt məğlub olur. Sonra hər bir səbirdən sonra qələbə gəlir. Lakin əgər səbir edə bilmirsə, nəfsi ilə bacarmırsa, düşmənlə də bacarmayacaq. İbn Omar radiyallahu anhadan hər dəfə gəlib cihad barədə soruşduqda deyərdi ki, əvvəlcə nəfsinlə cihad et. Görsən ki, nəfsinə qalib gələ bilirsən, bil ki, 100% düşmənə qalib gələcəksən. Çünki o düşmənlərinə qalib gələn sahabələr, nəfsinə qalib gələn sahabələr idi. Odur ki, düşmən silahla basqın etməmişdən əvvəl nəfslərə soxulur. Nəfslərə yol tapırsa, artıq silahı israf etməyə ehtiyac qalmır. Nəfsləri sındırdıqdan sonra, məhv etdikdən sonra artıq heç silahla harasa soxulmağa ehtiyac qalmır. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh nisbətən yəni nisbi şəkildə gələcəkdən xəbər verir. Deyir ki, ilk inkar edəcəyiniz şey nəfsinizlə olan cihad olacaq. Cihadda, yəni ilk inkar edəcəyiniz bir şey nəfsinizlə olan cihad olacaq. Onu inkar edəcəksiniz. Əvvəlcə öz nəfsinizə qarşı cihad etməyi unudacaqsınız. Nəfs zina istəyir, bunu boğum istəməsin. Nəfs oğurluq etmək istəyir, Onu boğum istəməsin. Haqsız yerə adam öldürmək istəyir. Qoymayın, gedib öldürsün. Və s. Bunun qarşısını alasın. Sonra deyir, hər bir sıxıntıdan sonra yüngüllük gəlir. Hər vaxt elə insanlar olub ki, onların ərazisində quraqlıq olub. Və hətta ümidlərini kəsiblər ki, heç yağış yağmayacaq. Bu sıxıntıdan sonra Allah onlara yüngüllük, yəni yağış verib, ruzi bərəkət verib, başqa işlərində onları işlərini avan edib və ayələrin birində Allah subhanət hələ deyir ki, Huvəlləzi yunəzzilül qeysə min bə'di mə qanətu min min bə'di mə qanətu və yənşur rəhmətəhu Allah subhanət hələ onlara ümidlərini kəsdikdən sonra yağış indirdi və öz rəhmətini hər tərəfə yaydı. Onlar ümidlərini kəsmişdilər ki, yağış yağacaq, lakin Allah onları yağışa indirdi. Necə ki, sahabilərdən biri gəlir, deyir ki, ya Rasulullah, hər yer quruyur, tarlalarımız, əkin sahələrimiz yanıb, kül olur. Allah dua elə ki, yağış indirsin. Peyğəmbər səhəm əllərini qaldırır, hələ duasını qurtarmamış, əllərini aşağı salmamış, artıq saqqalından yağış damcıları tökülür. Və həmin o Peyğəmbərdir ki, sıxıntı o dərəcəyə gəlib çatır ki, deyir ki, hətta istəy əsə minər rusul və zanna ennəhum qad kudibu cəu nəsulman. Onlar artıq ümidlərini kəsmişdilər ki, heç kəs onlara inanmayacaq, heç kəs onun də, onların dəvətini qəbul etməyəcək, lakin bizim köməyimiz onlara gəldi. Artıq insanlar onların dəvətini qəbul etməyə başladı. Və başqa bir ayədə də Peyğəmbər və müminlər deyir, Mətə nəsrullah, Allah subhanət hələ cavabında deyir, Ələ innə nəsrullah qarib. Soruşurlar ki, bu Allahın köməyi bəs nə vaxt gələcək? O qədər, o dərəcəyə gəlib çatır o sıxıntı. Allah subhanət hələ onlara vəd edir ki, bu yaxınlarda gələcək və gəlir də. Ardıcıl olaraq neçə-neçə döyüşləri Uda-uda axır gəlib Məkkəni də fəth edir, sonra da böyük imperiyaları darmadağın edirlər. Sonra deyir, hər bir çətinlikdən sonra asanlıq gələr. Və bu da ayə ilə öz təsdiqini tapıb, bir ayədə Allah subhanətə alə deyir, fəinnə məli usri yusra, dalbadal iki dəfə eyni cümləni təkrar edir ki, hər bir çətinlikdən sonra asanlıq gəlir. Başqa bir ayədə də deyir ki, səyəcəl Allahu ba'da usrin yusra. Allah-u Teala çətinlikdən sonra asanlıq gətirər. Və günlərin bir günü Səid ibn Səlim rahiməhullah sələflərdən deyir ki, mənə bir rəvayət danışdılar, İsrailiyyət. İsrailiyyət də elədir ki, bu rəvayətləri danışmaq olar. İbrət almaq üçün bu rəvayətləri danışmaq olar və dedi ki, Musa aleyhissalam ehtiyacı var idi. Allaha dua edirdi, Allahdan istəyirdi o ehtiyacını. Və Allah subhanət hələ onun ehtiyacını ödəmirdi, yəni ona istədiyini vermirdi. Və günlərin bir günü Musa aleyhissalam dedi ki, Məşə Allah. Allah nə istəyirsə, onu verir. Yəni, vermir, vermir. Yəni, Allahın bu məsləhəti belədir. Bu sözü deyən kimi Allah onun istədiyini verdi və qarşısında onu gördü. Musa aleyhissalam təəccübləndi. Və bu təəccübünə, təəccübləndiyinə görə Allah subhanətə alə ona vəhi, yəni onunla danışdı və ona dedi ki, sənin o dediyin kəlməyə görə sənin istədiyini verdim. O qədər çətinlikdən sonra sən artıq bir kəlmə ilə istədiyinə nail oldun. O, o cür çətinliklərə dözüb demədi ki, mən nə qədər dua edirəm, Allah qəbul etmir, Allah mənə eşidmir və s. Belə sözlər yaramaz. Dedi ki, Allah Taala məsləhət bilir, vermir. Və salam. Bu sözdə görə Allah Taala onun istədiyini dərhal verdi. Sonunda da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, qələmlər qaldırılmış, səhifələr qurulmuşdur, e, qurumuşdur. Bu onu göstərir ki, Lövh-i Məhvuzu qədəri yazan qələmdir. Ona qədəri yazmağı əmr edən isə Allah subhanətə alə. Və hədisdə də belə gəlir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, ilk yaradılan məxluq, Allahın ilk yaratdığı məxluq qələmdir. Allah onu yaratdı, sonra ona əmr etdi ki, qədəri əvvəldən axıra qədər yaz. Və həmin vaxt qələm bütün olacaq şeyləri ta qiyamətə qədər bütün olacaq şeyləri yazdı. Və orada nə yazılıb? Bir Allah onu bilir. Bir Allah bilir ki, orada nə yazılıb. Və Allah subhanətə alədən istəyəm odur ki, bizi indiki vaxtda sabit etdiyi kimi ölənə qədər sabit etsin, Amin. müsəlman kimi ölüb, müsəlmanlarla bir yerdə həşr olunub, müsəlmanlarla bir yerdə firdovs cənnətinə düşək. Subhanək Allahümə və bihəmdik, əşədən lə ilə ilə əstəxfirqə və tubu iləyik.